Kaixo, gazteak, ez nau zue ezagutzen, baina nik dena daket zue buruz. Zuen argazkiak, zuen kokapena, zuen lagunarteko, elkarrizketa pribatuenak. Dena nire eskuetan dago. Zuen identitate digitala klonatu dut eta, ghost log, fitxategian gorde dut. Ordu bete barru. Fitxategi hori zarean publikatuko, dut eta zuen bizitza digitala betirako, aldatuko da. Ihez egin nahi duzue. Saiatu zaitezte nire zerbitzarian sartzen. Baina kontuz, segurtasun geruja bakoitzak proba bat dauka. Zuen astarna, digitala ongi, kudeatzen ez baduzue. Galduko zarete. Erlojua martxan dago.